Temrinun. Temrinun. Alıştırma. Alıştırma. Vahid. Vahid. Bir. Bir. Bir. Ma hâzâ. Ma hâzâ. Nedir bu? Nedir bu? Hâzâ miftahun. Hâzâ miftahun. Bu bir anahtardır. Bu bir anahtardır. Ma hâzâ galiba. Nedir bu? Nedir bu? Hâzâ kitâbun. Hâzâ kitâbun. Bu bir kitaptır. Bu bir kitaptır. Ma hâzâ. Ma hâzâ. Nedir bu? Nedir bu? Hâzâ kalemun. Hâzâ kalemun. Bu bir kalemdir. Bu bir kalemdir. Ma hada? Ma hada? Hada باب Hada باب Bu bir kapıdır. Bu bir kapıdır. Ma hada? Ma hada? Nedir bu? Nedir bu? Hâzâ beytun. Hâzâ beytun. Bu bir evdir. Bu bir evdir. Ma hada? Ma hada? Nedir bu? Nedir bu? Hâzâ kursiyyun. Hâzâ kursiyyun. Bu bir sandalyedir. Bu bir sandalyedir.